Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը ՀԱՊԿ ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքիային անհրաժեշտ է հերրու պահել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչվի ռազմական հանցագործ։ Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքում նոր կրթօջախ է կառուցվում, իսկ շրջանի Տումի գյուղում համայնքային կենտրոն։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է քաղաքի աշխատակազմերի միջև մինի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Հարավային եւ արևելյան ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ՍՎԴ եւ Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում, շարունակելով վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշտագազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 12-ին ստորագրել է հրամանագիր, Համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուսաբերած արիության համար ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասի պայմանագրային զինծառայող Սանասար Գրիգորյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է թափոնների մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին, շահութարկի մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին եւ բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ԼՂՀ օրենքները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ՀԱՊԿ-ի անմիջական քննության առարկա հարց չէ։ Այս մասին հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, նշելով, որ դա սակայն ամենևին չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան հարցը ՀԱՊԿ-ին չի հետաքրքրում։ Պաճառն այն է, որ ստեղծված է հատուկ խումբ Մինսկի խումբը, որը զբաղվում է հակամարտության կարգավորմամբ։ Ես հիշում եմ, որ ժամանակին մեզ հանդիմանում էին, որ ՀԱՊԿ-ն չի քննարկում այդ հարցը, բայց դա այդպես չէ։ Մի շարք քննարկումների ժամանակ, այդ թվում ՀԱՊԿ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդում եւ այլ ձևաչափերով Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը հնչել է։ Այս հարցը բարձրացվել է, քննարկվել է ամենաբարձր մակարդակով, նշել է Վալերի Սեմերիկովը։ Վալերի Սեմերիկովը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը ՀԱՊԿ ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքիան ցանկանում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Այս մասին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մինսկի խումբը կարծում եմ պետք է շատ աշխատի այս հարցը լուծելու համար ասել է նա։ Թուրքիային անհրաժեշտ է հնարավորինս հերո պահել կարգավորման գործընթացից։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում արված հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումն առաջին հերթին ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտության։ Թուրքիայի արտգործնախարարի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը խեղաթյուրելու հերթական փորձը եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն, ինչը բազմիցս հնչեցվել է մեր կողմից, որ Թուրքիային անհրաժեշտ է հնարավորինս հեռու պահել կարգավորման գործընթացից, ասել է Քոչարյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ, Այս մասին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Կողմնակի որևէ այլ պետություն ազդեցություն մասնակցություն չի կարող ունենալ։ Ամեն ինչ լուծվելու է Մինսկի խմբի շրջանակում, ընդգծել է դեսպանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը կրկին բարձրացրել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից կատարված վայրագությունները ռազմական հանցագործություն ճանաչելու հարցը։ Ադրբեջանի սանձազերծած ապրիլյան ռազմական ագրեսիա ընթացքում դաժանաբար խոշտանգվեցին, սպանվեցին, գլխատվեցին եւ անարգվեցին ոչ միայն զինվորներ, այլ նաեւ քաղաքացիական անձինք, երեխաներ, օգտագործվեց միջազգային կոնվենցիաներով արգելված ռազմական տեխնիկա։ Բանական մարդու գիտակցության մեջ որևէ կերպ չտեղավորվող խոշտանգումները Դիակների եւ ողջ մարդկանց գլխատումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներ են, որոնք ենթադրում են հստակ պատասխանատվություն։ Տեղի ունեցածը աներկբա ռազմական հանցագործություն է, որը ընդդատյա է միջազգային քրեական դատարանի։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչվի ռազմական հանցագործ եւ ձեզանից շատերը տեղյակ են ադրբեջանցի ռուսակների վայրագություններին։ Ուրեմն մի լռեք։ Մի լռեք նաեւ դուք հարգելի զեկուցող, որ հայտարարում եք, թե պետք է անողոք պայքար մղել անպաջելիության եւ ռազմական հանցագործությունների դեմ։ Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքում ավարտվում են նոր արդի չափանիշներին համապատասխանող կրթօջախի շենքի շինարարական աշխատանքները։ Գործող դպրոցը, որ կառուցվել է 1980-ական թվականներին, վթարային վիճակում է, միայն վերջին տարիներին մի քանի անգամ մասնակի վերանորոգվել է։ Այստեղ 120-ից ավելի երեխա է ուսանում, իսկ նախադպրոցականների թիվը հասնում է 80-ի ուստի նոր դպրոց ունենալն անհրաժեշտություն է։ Ինչպես նշեց Կապալարու շինարարական ընկերության աշխեք Լովա Բաղդասարյանը, նոր կրթօջախի շինարարությունը վերսկսվել է 2011 թվականի հուլիսից։ 1987 թվականին սկսվել է շենքի կառուցումը, որից հետո Արցախյան շարժման հետ կապված շինարարությունը դադարեցվել է ու նորից կառուցումը սկսվել է։ Քանդել ենք նախկին շենքը, որոշ ձևափոխություններ մտցրել առանձնապես նկուղում, Ըստ աշխեկի նոր նախագծով նկողային հարկում կառուցվել են ռազմագիտության դասընթացների հետ կապված զինամթերքի, վարժանքի սենյակներ։ 14 դասասենյակ կա քիմիայի, ֆիզիկայի կաբինետով, այսինքն այդ կաբինետները օգտագործվելու է դասերի ժամանակ, դրա համար սենյակները 14 են։ Լովա Բաղդասարյանը հավաստիացրեց, որ աշխատանքներն իրականացվում են որակյալ ու ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ներկայումս կատարվում են ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Նոր կրթօջախը նախատեսված է 200-ից ավելի աշակերտի համար։ Շենքը համապատասխանում է արդի պայմաններին, ունի բոլոր հարմարավետ պայմանները եւ սպորտային դարիչից բացի, որ ընթացքի մեջ է, մասած բոլոր հնարավորությունները կա։ Սան հանգույցները, կոմպյուտերի սենյակը, բոլոր դասասենյակները, կաբինետները, գրադարանը եւ այլ ամեն հարմարություն ստեղծված է։ Պետբյուջեի միջոցներով կառուցվող դպրոցական նոր շենքը նոր պայմաններ կունենա՝ լուսավոր դասարաններ, նոր գույք, համապատասխան մասնագիտական կաբինետներ, ջերուցման կենտրոնացված համակարգ, բարեկարգ ու ասֆալտապատ բակ, ծառուղի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ֆրանսիայի տեղական մարմնի հովանավորությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Տումի գյուղում նոր համայնքային կենտրոն է կառուցում։ Ծրագիրը համաֆինանսավորում է ԼՂՀ կառավարությունը։ Ֆրանսիայի համայնքի կողմից կենտրոնների կառուցման շարունակական նախաձեռնությունը վկայում է, որ դրանք օգնում են առավել համակարգված լուծում տալ բնակիչների առօրյա խնդիրներին եւ դրական լիցք հաղորդում համայնքի կյանքին, նշել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Երկհարկանի կառույցը մեկ հարկի տակ կկենտրոնացնի գյուղապետարանը, բուժկետը, գրադարանը, խաղասրահն ու համակարգչային սենյակը։ 150 հանդիսատեսի համար կից կառուցող դահլիճն էլ կծառայի համայնքի տարբեր միջոցառումների անցկացմանը։ 768 բնակիչ ունեցող Տումիում հիմնադրամը տարիներ առաջ նաև վերանորոգել է ջրամատակարարման ցանցը, կահավորել գյուղի դպրոցն ու տրամադրել մանկապարտեզի գույքի մի մասը։ Հանրապետության մեղվաբույսների համար ԼՂ գյուղնախարարությունը մեղվաբույսյան ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառության վերաբերյալ կազմակերպել է սեմինար դասընթաց։ Այն անցկացրել է մեղվաբույսյան ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ զբաղվող մասնագետ Մոսկվա բնակ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նա մեղվաբույսներին է ներկայացրել իր փորձը, որի շնորհիվ ոչ միայն ավելանում է մեղվարտադրությունը, այլև գնորդների վստահությունը արտադրված ապրանքի հանդեպ։ Առաջարկված տեխնոլոգիաներով արտադրված մեղրը հնարավորություն կտա Արցախին արտերկրում ավելի ներկայանալի լինելու համար։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը շնորհակալություն է հայտնել մեր հայրենակից Սուրեն Գրիգորյանին նման դասընթացներ կազմակերպելու համար։ ԼՂ հանրակրթական դպրոցներում հոկտեմբերի 24-ից սկսվելու է աշնանային արձակուրդը։ Այս մասին ասել է ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ 2016-2017 ուսումնական տարվա կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված պլանի համաձայն Արցախի հանրակրթական դպրոցներում երկրորդից 12-րդ դասարանների աշակերտներին 2016 թվականի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ կտրամադրվի աշնանային արձակուրդ։ Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդը տևելու է հոկտեմբերի 24-ից մինչև նոյեմբերի 6-ը, ասել է Միքայել Համբարձումյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գտնվելով Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական կազմակերպության ՀԱՊԿ կազմում, այնուամենայնիվ Ղազախստանը նույնիսկ ոչ բալանսավորված այլ միակողմանի դիրքորոշում է որդեգրել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տարիների վեր հավանաբար նախընտրելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հովաններքո ստեղծված թուրքալեզու երկրների կազմակերպության շրջանակներում Ադրբեջանի հետ համերաշխությանը։ Այժմ Ալիևը ոչ միայն հրաապարակավ նեղանում է իր արվակ գործընկեր Նազարբայևից այն պատճառով, որ վերջինս չեղյալ է հայտարարում պլանավորված այցելությունը Բաքու, այլև հանձնարարել է երկրի առաջատար զանգվածային լրատվամիջոցներին Ղազախստանի եւ Նազարբայևի դեմ երկարաշունչ քննադատական հոդվածներ հրապարակել։ Մի շարք առաջատար վերլուծաբաններ նշել են, որ Ադրբեջանը մտնում է անկայունության, անկանխատեսելիության եւ ճգնաժամի շրջափուլ, որը դեռ պարզ չէ թե ինչպես կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գործընթացի վրա։ Ակնհայտ է, որ Ալիևի արդեն սովորական դարձած վարկագիծը այլևս նույն հաջողությունները չի ունենում միջազգային ասպարեզում, եւ Ղազախստանի ու անձամբ Նազարբաևի նկատմամբ դեմարշը կարող է Ալիևի վրա թանկ արժենալ, այդ թվում ներքին կայունության տեսանկյունից։ Ստամբուլում գործող Արաս հայկական հրատարակությունը թուրքերեն նոր գիրք է հրապարակել, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության տարիներին իրենց քաղաքներից եւ գյուղերից աքսորված հայերի գաղթի ճանապարհի կանգառների եւ ցեղասպանությունից հետո նոր գաղթավայրերում ապրած կյանքի մասին։ Հրատարակությունը կար ժամանակում կարողացավ շատերի համար դառնալ պատուհան դեպի հայկական գրականություն, քանի որ զբաղվում է հայ դասականների, հայոց պատմության եւ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ գրքերի թուրքերեն թարգմանությամբ հասանելի դարձնելով այն թուրքական հասարակության բոլոր խավերին։ Ստամբուլի հայ համայնքի մի շարք ընտանիքներ եւ հատկապես երիտասարդ մայրեր նահազանգում են, որ համայնքը հայեցի կրթություն տվող նախակրթարանների կարիք ունի։ Չնայած Ստամբուլում գործում են մի շարք հայկական վարժարաններ, որոնց թվում կան տարական, միջին եւ ավագ դպրոցներ, հայ մայրիկները համայնքից խնդրում եւ պահանջում են, որ ստեղծվեն հայկական նախակրթարաններ, որոնց շնորհիվ հայ ընտանիքի երեխան կկարողանա հայախոս միջավայրում ձևավորվել հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ սկսում է խոսել։ Այսօր աղետների վտանգի նվազեցման միջազգային օրն է։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների մասին իրազեկման մակարդակը։ Աղետների վտանգի նվազեցման միջազգային ռազմավարությունը նախ եւ առաջ նպատակ ունի լայն հասարակայնությանը իրազեկել տարերային բնապահպանական ու տեխնացին աղետների կանխարգելման, դրանց հետևանքների նվազեցման ու դրան ուղված բացատրական աշխատանքների կարևորությունը, հատկապես այն երկրներում, որտեղ նման աղետների վտանգը առավել բարձր է։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտում մեկնարկել է քաղաքի աշտակազմերի միջև մինի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Մասնակցում են ֆինանսների, գյուղատնտեսության, Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունների, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, ոստիկանության, Ղարաբաղ տելեկոմի, Hello Trust-ի եւ երաշտական քոլեջի թիմերը։ Առաջնությանը մասնակցող 8 թիմերը մրցում են երկու ենթախմբերում, որոնցում առաջին երկու տեղեր զբաղեցրած թիմերը իրար հետ խաչաձև խաղալու են կիսաեզրափակչում։ Հայ իմշամարտիկ Միհրան Հարությունյանը զրկվեց ոսկե մեդալից եւ ստացավ արծաթ միմիայն մրցավարի կողմնակալ եւ անարդար գնահատման պատճառով։ Այս մասին Երվախորթի խորհրդանական վիայժողովի լիագումար նիստի ժամանակ իր ելույթում նշել է հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Կարապետյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Սպորտը պետք է լինի հստակ եւ մաքուր, եւ հիրավի ցանկացած մարզիկի համար ամենացանկալի բարձրագույն նպատակը օլիմպիական խաղերին հաղթանակն է»։ Այս տարին Օլիմպիական տարի էր եւ այստեղ գտնվող երկրներից շատերը պատիվ ունեցան մասնակցելու եւ հաղթելու այդ խաղերին։ Իմ երկիրն էլ ունի ոսկե մեդալ։ Բայց ցավոք սպորտում եւս ինչպես մենք տեսնում ենք, շատ են նաեւ անարդարությունները, երբ մրցավարները դատելիս չեն հենվում խղճի եւ կանոնների վրա, այլ փորձում են ինչ-ինչ ծառայություններ մատուցել որոշ ազդեցիկ մարդկանց։ Դրա բար օրինակին մենք ականատես եղանք Ռիոյի խաղերի ժամանակ, երբ հունահռոմեական ոչի հայ ըմշամարտիկ Միրան Հարությունյանը զրկվեց ոսկե մեդալից եւ ստացավ արծաթ միմիայն մրցավարի կողմնակալ եւ անարդար գնահատման պատճառով։ Այս օրինակը միակը չէ։ Կոչ եմ անում խորհրդարանական վիայժողովին աչք չփակել այս ամենի վրա եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել եւ ազդել միջազգային տարբեր սպորտային ֆեդերացիաների, հատկապես հունահռոմեական ֆեդերացիայի վրա, միասնական պայքար մղել եւ վերականգնել արդարությունը։ Անարդարության ցանկացած դրսևորումը թագնում է ոչ միայն օլիմպիական խաղերի համբավը, այլև կոտրում սպորտի բնույթը, մարզվելու, առաջ գնալու եւ հաղթելու հավատը եւ հույսը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։